บุ๊กทูเจ็ดสิบสองตวาอินเซดมดสตต้องมูรตีต้องมูรตีผมต้องส่งจดหมายมูรัมอตพุสลาตี to pismo ผมต้องจ่ายค่าโรงแรม moram plaćati hotel คุณต้องตื่นแต่เช้า moraš s t a t i zgodaj คุณต้องทำงานมาก moraš veliko delati คุณต้องตรงเวลา Moraš biti točen, moraš biti točna. เขาต้องเติมน้ำมัน On mora tankati เขาต้องซ่อมรถ On mora popraviti auto เขาต้องล้างรถ On mora oprati avto เขาต้องซื้อของ Ona mora nakupovati เธอต้องทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ Ona mora počistiti stanovanje เธอต้องซักเสื้อผ้า Ona mora prati perilo เราต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้ Takoj Moramo iti u šolo. เราต้องไปทำงานเดี๋ยวนี้ Takoj moramo iti na delo. เราต้องไปหาหมอเดี๋ยวนี้ Takoj moramo iti k zdravniku. พวกคุณต้องรอรถเมล์ Počakati morate na avtobus. พวกคุณต้องรอรถไฟ Počakati morate na vlak. พวกคุณต้องรอรถแท็กซี่ Počakati morate na taksi.